Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը։ Հանդիպում ԼՂ նախագահի մոտ։ Արցախի համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգը կներկայացվի մինչև օգոստոսի 1-ը։ Մենք մեր զինվորի կողքին ենք խորագրով բարեգործական ծրագիր Արցախի թեմի առաջնորդարանում։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովն ընդունել է հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնելու մասին օրենքը։ Եվրո 2016-ի կիսաեզրափակչում Ուելսի հավաքականը կմրցի Պորտուգալիայի ընտրանու հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հուլիսի 1-ին եւ լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է միայն հրաձգային զինատեսակներից, արցակելով անկանոն բնույթի կրակոցներ։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 1-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի պատվիրակությանը կառույցի ղեկավար Արտակ Շաբոյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղահրամանյանը, քննարկվել են երկու հայկական պետությունների համապատասխան կառույցների միջև տնտեսական մրցակցության կարգավորման ոլորտում համագործակցության խորացման առնչվող հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արտակ Շաբոյանն ասել է. Մենք ներկայացրեցինք մեր առաջիկա աշխատանքային գործունեության ուղությունները, մեր հանդիպումը նաև մեր այս առանձնահատուկ է նրանով, որ մենք այս անգամ հանդիպել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հիմնական տնտեսվարողների հետ, որոնք բաղվում են արտադրություններով եւ մենք վերջերս ուսումնասիրություն ենք իրականացրել Հայաստանի Հանրապետությունում հայկական արտանող ընկերությունների շրջանում բարձելու համար թե արտանման ինչպիսի խոչընդոտներ կան եւ դրա արդյունքում հրավիրել ենք Ռուսաստանի խոշոր առևտրային ցանցերին եւ հանդիպում ենք կազմակերպել հայկական արտանող ընկերությունների հետ բարձելու համար թե արտանման ոլորտում ինչպիսի խնդիրներ կան եւ նաեւ ուղիղ կապ ստեղծել հայկական ընկերությունների եւ Ռուսաստանի առևտրային ցանցերի միջեւ։ Մի քանի ոլորտներ կան, որոնք հետաքրքրում են ռուսական ընկերություններին, դա միրգ, բանջարեղեն, ձկնամթեր, կատնամթեր, ալկոհոլային մրգային խմիչքներ, պահածոների արտադրություն եւ այլն։ Եվ յուրախություն մեզ պետք է ասեմ, որ արդեն կան կոնկրետ պայմանավորվածություններ ռուսական ընկերությունների եւ հայկական արտանող ընկերությունների միջեւ եւ ցանկանում են ապրանքների ներմուծումները Հայաստանից ավելացնել։ Եվ մենք այս առիթը ուզում ենք օգտագործենք, որպեսզի Ղարաբաղի հանրապետության ընկերությունների նույնպես ներգրավենք այս գործընթացի մեջ եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության արտադրող ընկերությունները հայաստանյան ընկերությունների հետ համագործակցելու միջոցով կարողանան իրենց իրացման ծավալները ավելացնել։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ ԼՂ-ի նախագահային առընթեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը հայտնել է, որ մասնագիտական հանձնաժողովը որոշակի խոչընդոտների է հանդիպել գործունեության հենց առաջին փուլում։ Ապրիլյան պատերազմն ինքնաբերաբար հետաձգել է այն աշխատանքները, որոնք պետք է կատարվեին համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգը մշակելու ուղղությամբ։ Այդ պատճառով էլ հանձնաժողովը դիմել էր հանրապետության նախագահին հայեցակարգի ներկայացման ժամկետը 2 ամսով երկարաձգելու խնդրանքով։ ԼՂ խորհրդարանի խոսնակն ասել է. Արդեն հասել ենք որոշակի մի հանգրվանի, երբ որ պետք է ամփոփել այն ինչ որ մենք ունենք որպես նախնական մշակումներ, բայց մի անգամ եւս մեր քաղաքական ուժերի եւ հանրային կյանքի մեր հիմնական դերակատարների հետ միասին ճշտելով այն տիրապետող տեսակետները, որ կան մեր պետական կառավարման համակարգի մոդելների հարցում։ Հարցին ինչպիսի լուծումներ է տեսնում մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահը սահմանված ժամկետներում նախատեսված աշխատանքներն ավարտելու համար, Աշոտ Ղուլյանն ասել է, որ մասնագիտական հանձնաժողովը նպատակահարմար է գտել դիմել հանրապետության նախագահին հայեցակարգի ներկայացման ժամկետը մեկ ամսով եւս երկարաձգելու խնդրանքով։ Դա արվել է մեր կատարված աշխատանքը ամփոփելու եւ այդ աշխատանքների շուրջ հանրային քննարկումներ կազմակերպելու նպատակով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի նախաձեռնությամբ 3 Արցախի թեմի առաջնորդարանում կայացել է «Մենք մեր զինվորի կողքին ենք» խորագրով բարեգործական երրորդ ծրագիրը։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքևարք եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը եւ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Գերաշնոր Նավասարդ arczepiskopos Գջոյանը Միջոցառումն սկսել են օրնության խոսքերով եւ աղոթքով, որից հետո բարեմաղթանքներ են հղել հայ ժողովրդին, համբերություն մաղթել ողջայության առանձնապես այն ընտանիքներին, որոնց զավակները նահատակվել են հանուն հայրենիքի փրկության։ Գերաշնոր նավասարդ arczepiskopos Կճոյանը նշել է, որ մենք մեր զինվորի կողքին ենք ծրագիրը մեկնարկել է 2014 թվականին։ Այս ծրագիրը շարունակական է լինելու, ասել է Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդը եւ հավելել, որ օգնությունը տրամադրվում է ըստ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության սոցիալական վարչության տրամադրած ցուցակի։ Արցախը մեր մտածումների, ապրումների գիզակետում է գտնվում, դա մեր արժանապատվություն է, դա մեր լինելիության հարցն է եւ եթե որևէ մեկ հայ աջակիցը պետք է իրենից մի բան տա այդ աջակցությանը, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը մենակ չզգա, զգա, որ ինքը ամբողջ հայ ժողովրդի ուշադրության կենտրոնում է։ Հայ Ռաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyanն էլ մասնավորապես ասել է. Սա մի փոքրիկ ուշադրություն է ընդամենը, որով մենք փորձում ենք մի փոքրիկ մխիթարություն բերել մեր այս ընտանիքներին, որոնք հերոսներ են տվել ազգի համար փորձում ենք դրանով գոնե մի փոքրիկ գոտե պնդել, որովհետև մեր այս ճանապարհը դեռ երկար է, դեռ մեծ ճիքեր է պահանջում մեզանից։ Նշենք, որ հայոց բանակում ծառայության ընթացքում զոհված եւ վիրավորված զինվորների 662 ընտանիքի նախորդ երկու տարիների ընթացքում արդեն դաշխվել է 100 միլիոն դրամ։ Դուկլաս Մեկլորեր Ապրիլյան մարտերը համայն հայության ուշադրությունը վերստին սևեռեցին Արցախի վրա։ Օվկիանոսից այն կողմ Լաս Վեգասում գտնվող հայ համայնքը նույնպես օկնության ձեռք մեկնեց իր անկախ պետականությունը կերտող ու անուն խաղաղ կեցության մարտնչող Արցախին։ Մանրամասները Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Հայրենիքին օգնելու նպատակով Լաս Վեգասի հայությունը համախմբվել ու նորաստեղծ Vegas for Artsakh, Vegas-ն Արցախի համար կազմակերպության միջոցով բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում։ Ներսես Կոբալյանը Vegas for Artsakh-ի կազմակերպիչներից մեկն է։ Մեր պլանները հիմ տրված են, որ օգնություն, որ ուղարկել Արցախին, այդ օգնությունը նորից արտադրվի այստեղ։ Արավել արդյունավետ լինելու համար կազմակերպությունը նախապես ծրագիրը համաձայնեցրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հետ, այնուհետև Ստեփանակերտի նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի շենքում գործող Gev Group համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը պատվիրել անհրաժեշտ քանակի քնապարկեր կարել մոտարապես մենք 1100 քնապարկ ենք պատիրել, այդքան ինչա պահանջ կար։ Այսօր արտադրած քնապարկները տանելու ենք հարդուտ եւ տարածվելու է սահմանում, որտեղ որ անհրաժեշտ է ու պետք է ներժվելներին։ Առաջին խմբականակն արդեն պատրաստ է։ Ներսես Կոբալյանն անձամբ է եկել ստուգելու քնապարկերի որակը։ Որակը հոյակապ է համապատասխանում ռազմական ստանդարտներին <clears throat> եւ ոչ մի թերուցիչ տեսանք հակառակը։ Շատ բարձր որակի արտադրանք է։ Կազմակերպության Արցախյան ներկայացուցիչն Արամ Կարապետյանն է։ Ծրագիրն իրականություն է դարձել մասամբ նաև նրա կազմակերպական ջանքերի շնորհիվ։ Ուզում եմ շնորհակալություն ասել Միքայել Օգանիսյանին, Վազգիտ Մակարյանին, Ներսես Կոպալյանին, այս կազմակերպության հիմնադիրներին ծրագիրը իրականացնելու համար։ Արցախյան ճյուղը հիմնականում զբաղվում է կազմակերպչական մասով, որ որպեսզի ծրագրերը ավելի նպատակին հասնեն ավելի մաչելնեն։ Սա Vegas for Արցախի առաջին ծրագիրն է։ Այն ավարտելուց հետո կազմակերպությունը կշարունակի առաքելությունը իր նպաստը բերելով Արցախին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը հուլիսի 1-ին 21 կողմ եւ ոչ մի դեմ ձայներով ընդունել է հավասարություն եւ քաղաքացիություն օրինագծում առաջարկված փոփոխությունները, որոնք խոստացել էր կատարել նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը։ Փոփոխություններով առաջարկվում է 45000 եվրո տուգանք սահմանել մարդկության դեմ հանցագործությունների շղթման համար։ Ընդ որում օրինագծում հատուկ նշվում է հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնելու մասին նախագիծն ուղարկվել է Սենատի ընդունմանը։ 57 երկրների 700-ից ավելի պատվիրակներ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Թբիլիսիում անցկացվող տարեկան նստաշրջանում քննարկելու են գլոբալ միգրացիայի, տնտեսական համագործակցության, անվտանգության եւ մարդու իրավունքների ոլորտի մարտահրավերների հարցերը։ Նստաշրջանի օրակարգում ներառված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրադրության ապրիլյան սրման հարցը։ Տարեկան նստաշրջանը կավարտվի Թբիլիսիի հրճակագրի ընդունմամբ եւ վեհաժողովի նախագահի ընտրությամբ։ Սու-24 ինքնաթիռի մահացած օթաչու Օլեգ Պեշկովի ընտանիքը հրաժարվել է Թուրքիայում առաջարկվող տնից, թուրքական իշխանությունների առաջարկն անվանելով ստորացուցիչ։ Օթաչուի եղբոր խոսքերով ոչ ոք չի պատրաստվում Թուրքիայից փոխհատուցում ընդունել։ Իհարկե, սա անհետեթություն է, եւ ոչ մեկը չի պատրաստում Թուրքիայից փոխհատուցում խնդրել։ Միթե մենք հիմա ինչ որ փոխհատուցումներ ենք խնդրելու, այդպիսի գաղափար անգամ չկա։ Նույնիսկ եթե փոխհատուցում առաջարկեն, ոչ մեկը չի ընդունելու։ Սա ոչ թե ստորացուցիչ է, այլ ահավոր, ասել է Ութաչուի եղբայր Պավել Պեշկովը։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ թուրքական կեմեր առողջարանի իշխանությունները հանդես են եկել զոհված Օթաչուի ընտանիքին տուն նվիրելու նախաձեռնությամբ։ Մարզասերների համար Եվրոպայի առաջնության քառորդ եզրափակչի երկրորդ խաղում Ուելսի հավաքականը 3-1 հաշվով կամային հաղթանակ է տոնել Բելգիայի ընդրանու նկատմամբ։ Կիսաեզրափակչում Ուելսը կմրցի Պորտուգալիայի հետ։ Ծանրամարտի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի անդամ Սամվել Գասպարյանը Թբիլիսիում շարունակվող ծանրամարտի աշխարհի երիտասարդների առաջնությունում երկամարտի 359 կիլոգրամ արդյունքով գրավել է 4-րդ տեղը։ Պոկում վարժությունում Գասպարյանը բարձրացրել է 160 կիլոգրամ, իսկ հրումում 199 կիլոգրամ։ Այս քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոն է դարձել Ուզբեկստանի ներկայացուցիչ Ֆարհադբեկ Սոբիրովը։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռավությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 26-ից 30 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց